Berikitan, errepresioaren aurkako kolektibo berri bat sortu da iparaldean, eta egungo egoerari begira ongi etorria desiratzen diogu. Kolektibo honek sortu da, kolektiboki antolatzeko eta estatuaren eta bere poliziaren errepresio sistematikoari aurre egiteko. Bere laguntza kutsa irikiko du gaualdi baten kari helduden abenduaren amarrean epaiskan eta irrepresioa gero eta handiagoa den testu inguru batean, poliziaren indarkeriaren gorakadarekin, garantzitsua da kolektiboa den defentsa eraikitzea. Ala baina, frantxese estatuak erakusten digu beti handiagoa den irrepresio maila. Fitsatzea zabaldu da, zaintza masiboa, atxilo aldia oikoa bilakatzen da militanteen edota manifestatzaileen atxiloketak numbrean egiten dira ikus dezagun gertatu zena diaka horiekin. Estatua, gero eta goa den lege arsenal batetaz hornitzen ari da, kontrolatzeko, inguratzeko, zerratzeko eta zigortzeko. Errepresio diujiziala ere bai, arrunt keskagarria da, kondenamenduen bidarkatzeekin eta hausien makurtzearekin bazinen edo ure jeserben manifestioazioaren ondorioan bost hausipetuek bezala. Justizia baten parodia, irrepresio pixu eta bortitzaren bidez, mugimendu honen ahultzeko, baita ere energi militante guztien beldurtzeko. Sistema honek gure elkartasunak eta borrokak hautsi nahi dituenean gure zatituz errepresioaren bidez, kolektiboki defentsa politikoa eraikitzea, indarkeria honen gaia denen afera bilakatzea da. Eta horrela da, antirepresio kolektibo bat prebentzio tresna izaten eta autodefentsa kolektiboa garatzen. Oso garrantzitsua da gure eskubideen ezagutzea, eta duela guti oraino legala zena, ilegala bilakatzen delako gero eta gehiago eta lasterago, justiziaren parean gure ahiskuak aurri ikustea eta muristea ezinbestekoa da. Gure borrokak honen arabeilakoak izanen dira. Pobreak eta delitugileak sortzen dituen makina honen aintzinean, gure elkartasuna arma bat da.